Sfântă-i sara de ajun, flori de talbe, flori de măr, mâine-i ziua lui Crăciun, florile talbe, flori de măr. Ne-am vorbit ca să plecăm, flori talbe, flori de măr, satul tot să colindăm. primit de la primar florile dar pe flori de văr, Căcințele cu mărar, florile dar pe flori de văr. Le-am băgat frumos în sat, flori dar pe flori de măr, mai departe am plecat. Domnul vărsător ne-a dat florile de flori de măr, răcințele cu dovrea, florile de flori de măr. Le-am băgat și pe asta flori de flori de măr. Mare Stă în casă, părintele, florile talbe, flori de măr, și în cuptor plăcintele, florile talbe, flori de măr. Pai, părinte, tot umblă, flori talbe, flori de măr, și În păcat să flămânzim florile talbe, flori de văr și nimic să nu primim florile talbe, flori de măr. Și milos, Părintele, flori talbe, flori de măr, ne nu plăcintele, florile talbe, flori de măr lui Hristos cel Sfânt, florile de flori de păr, ce se naște pe pământ, florile de flori de păr. Să vă dea din mila lui, dar, de flori de păr.